บุ๊กทูยี่สิบเก้าดวดเตอีเดวตที่ร้านอาหารหนึ่งอูรสตอรานูยดันโต๊ะนี้ว่างไหมคะด a ลีเยสโตสโลบดัน ดิฉันอยากได้รายการอาหารค่ะ Molim vas, htio, htjela bih jelovnik. คุณมีอะไรแนะนำไหมคะ Šta možete preporučiti? ดิฉันขอเบียร์ค่ะ Rado bih pivo. ดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ Rado bih mineralnu vodu. ดิฉันขอน้ำส้มค่ะ Rado bih sok od naranđe. ดิฉันขอกาแฟค่ะ Rado bih kafu. ดิฉันขอกาแฟใส่นมค่ะ Rado bih kafu sa mlijekom. กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะ Sa šećerom, molim. ดิฉันขอชาค่ะ Htio, htjela bih čaj. ดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ Htio, htjela bih čaj sa limunom. ดิฉันขอชาใส่นมค่ะ htio, htjela bih čaj sa mlijekom. คุณมีบุหรี่ไหมคะ Imate li cigarete? คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ Imate li pepeljaru? คุณมีไฟไหมคะ Imate li vatre? ดิฉันขาดซ่อมค่ะ Nedostaje mi v i l j u š k ดิฉันขาดมีดค่ะ Nedostaje mi nož ดิฉันขาดช้อนค่ะ Nedostaje mi kašika